Omnes ex tota Italia, atque ex omnibus provinciis Romanis, in foro Romae conveniunt. In Capitolio est templum Iovis optimi maximi. Circum forum Romanum sunt alia multa templa DEORUM. Puer eger super lectum iacieti. Claudia et Sira apud puerum aegrum sunt. Mons albanus prope villam Iulii situs est. Lupi prope oves sunt.